gražiausia muzika. Gražiausia muzika. Gražiausia muzika. Labas, čia gražiausia pasaulio muzika. Labas. Mis Amerika ir Sibiras mikrofonė. E, šešta laida. Mm, kas nieko reiš... nereiškintis skaičius. Nieko nereiškintis. Tik tai yra šešta iš mūsų planuojamų devinių laidų. Nežinau, kas bus po devinių, gal skelbsim pasaulio taiką bet kol kas suplanavom tik devynias. Tai reiškia, kad dar, dar ketvirtį metų įrašinėsim, nes kažkaip taip išpuolė mums neplanuojant, kad laida yra kas mėnesį. Viena mano mėgstamiausia grupė, kurios niekaip ne, ne, nepavykdavo įterpti į pirmasis penkias laidas, bet pagaliau jie išsibreikino į šeštą, yra Eels. Jie pradėjo 96-ais, šios grupės vadas yra Mark Oliver Everett, kuris vadina save Man Called E ir visur pasirašinėja E. Ir prieš pradėdamas jisai turėjo keletą solo, projekt, solo, solo įrašų. Ir po to, kaip, kaip kilo grupės ILS pavadinimas, tai jisai sugalvojo, kad jeigu jisai yra į, tai muzikiniai parduotuviai prie į, kitas atlikėjas bus ILS. Ir jis buvo toks patenkintas savo atradimu, kad sugalvojo grupę ILS, jie pradėjo groti ir tada suprato, kad bet prieš ILS tai bus Eagles. Išleido tą albumą 96 metais, jis buvo didelis hitas, turbūt didžiausias jų ir vienintelis turbūt jų hitas iš tikrųjų atsitiko keletas įdomių dalykų jo gyvenime, mirė jo, mirė jo sesuo, tiesiog nusižudė jo sesuo, mirė keli, draug, keli draugai, mirė. Galiausiai mama susirgo vėžiu ir irgi mirė. Ir dėl to įpelnė vieno liūdniausių muzikos verslę besisukančių atlikėjų pravardę. Nestokojom tokių nu, istorijų savo laidos aš. Kažkaip labai dažnai pasitaiko, ja, ypač kalbant apie folką. Bet čia ne folkas ir, ir Jis po to iš karto rašė albumą Elektros šokdus, kuris laikomas pačiu geriausiu jų kūryboje daugelio fanų, o man geriausias yra kitas albumas sekęs po to, kuris jisai pats labai gražiai yra palyginęs, pasakęs, kad tas Elektros šokdus sekęs po visų mirčių ir turėjęs kūrinį Cancer for the Cure yra tarsi skambutis vidurį nakties, kurio niekas nenori atsiliepti, o dabar tas albumas, iš kurio aš pagrosiu netrukus kūrinį, yra tarsi skambutis ryte viešbutyje, kai tave kelia pusryčiams. Visai toks paskutinis faktas, kurį aš noriu paminėti, nes iš tikrųjų apie Ilus labai daug ką yra papasakoti, ne todėl, kad aš juos labai seniai klausau, turbūt nuo pat pradžių klausau, iki pat dabar. Tai, kad jie yra sukūrę vieną kartą tribute, tribute bandą Batį Sau, Ils tribute bandą, bet jie yra padarę, kur darė coverius savo ir vadino Alanis Mussolini. <laughs> ir čia yra kūrinys The Sound of Fear iš albumo pavadinto Daisies of the Galaxy, kurį rekomenduoju labai įdėmiai paklausyti labai paprasta, super gražiai produzuota muzika, kuri tikrai labai atsiperka, kai klausai su, su, su, su gerom ausinėm ir patirta tokį, kaip mes nekartą jau kalbėjom. Originalų įrašą. Originalų įrašą malonumą. stop where I once stood. išklausiau, pagalvojau, kad Saunantis dainavimo maniera šiek tiek tokia bekiška. Aha, na, yra e, bekiška. Labai graži man dar perkusija pasirodė. Ir šiaip pagalvojau, kad Nantis tai visai sexy times. Jo, ypač kai jie išmoko, kai jie pagaliau išmoko į kompaktus įrašyti padoresnį garsą. Atsimeni, kai buvo pačia pradžia, 90-ų pradžioj kompaktas atsirado kaip dalykas, nu jis anksčiau atsirado, bet jau pradėjo būti naudojamas ir toks plokštas garsas. Buvo prastumo daug. Visiškai skarbonkis. Bet dabar to vėliau. 80s? Ne. <laughs> Gali pasipilti komentarai, kad mes visiškai, tiksliau aš visiškai sukomercializavom kaip laida. Oho. Nes aš noriu pagroti kūrinį, kuris kartu taps ir e, renginio promo. Mm. Anksčiau ir vėliau visą laiką pasirodo reklama. Bet aš kviečiu patikėti mano nuoširdžiais e, ketinimais ir jausmais šiai grupiai, nes tikrai manau, kad tai yra viena iš, iš verčiausiai aplankytinų <laughs> grupių šiais metais, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir tai atsitiks e, šį penktadienį gruodžio 20 dieną. Tai grupė Olandų kolektyvas, pasivadinęs About, kurio turbūt iš vis niekas nežino ir nėra girdėjęs ir dėl to naudojasi šitų eterių, kad pakviesi jų paklausyti. Ir kuo įdomu šitą grupę, kad jinai, nežinau, su kuom gali būti apskritai sulyginama, nes jų muzika labai, man pasirodė labai įdomus sprendimai išversti aukštinkojam bitai ir e, elektroniniai, craftingai, nežinau kaip jas vadinti, kompiuterio stebukladarystės, suderintos su visiškai paprastu ir nuoširdžiu vokalu. Mhm. Grupiai atrodo taip tom tiki tom, ką daro ir jiem taip, taip pavyksta, kad uh, belieka tik tai naudotis eterį ir kviesti visus ateiti į tą renginį. Tai grupė pavadinimu About, tai vyras ir moteris, uh, nežinau, ar jie turi kokių šeimininių ryšių ar giminingų, dvasinių, tai tikrai matosi. Ir uh, jų kūrinys, kuris vadinasi think Niles. Yeah. pop muzika, kuri slepiasi po rimtą muziką. Man labai patinka, kad pradėjus klausyti, iš pradžių ima baimė, o po to mm -hmm. supranti, kad čia, čia pop dainos. Man taip pat man. Na, nu, žinai, tai elektronikas maišė su mm -hmm. dainavimu, gal aš. Bet labai gražiai. Kaip čia vadinti? E, nežinau, kiek galima dar šnekėti apie, tą, apie pačią tą muziką. Gal geriau ateiti į koncertą, aš tai begėdiškai reklamuoju visiškai. Bet, Bet manau, kad nedažnai tai atsitinka Lietuvoje, kur tu gali pamatyti koncertą, ne palinkusio didžėjaus kokio nors, o dviejų dainuojančių ir muzikuojančių žmonių. Arba ne atlikėjos vardu Sandra, kuriame man teko būti šį savaitgalį, beje, noriu papasakoti. Tai, ką aš mačiau scenoje, tai buvo taip surrealistiška, kad neįsivaizduoji. Visų pirma, jis sėdėjo kokį 15 litų kainuojančiai ofisiniai kėdėjai, tokie grinai ofisiniai, tokie ryškių, ryškių spalvų, sėdėjo visą koncertą, nes buvo pasilaužus koją. Žiauriai pastarėjus. Mm -hmm dainavo, tai dainavo pagal fonogramą ir visi kūriniai, žinai, baigėsi fade, fade, fade, fade out. Žinai, kaip senoviai būdavo pop muzika. Ir, ir, ir baisiausias, realiausias dalykas, na, iš tikrųjų atrodo visiškai man kaip iš Linčio Vilno, tokia susivariusi, sėdinti kėdėje, dainuoti pagal fonogramą ir... Mačiau, tarp... tai paskutinį kartą tokį vaizdą tik tai Jennifer Rush rodė per žinias nusikaltimus. Ja, ja, ja, panašiai. Tai, tai šitą dar tai ką darė, tai išsitraukdavo me, pliušinius meškiukus ir jų balsais kalbėdavo į mikrofoną. Ai, dar turėdavo tarp dainų. Stand-up comedian. O, dėja, o dėja. Bet taip, žinai, tyloji, ai. Stand-up, sit-up comedian. Sit-up comedian. Žodžiu, ne, nežinau, kodėl aš dabar Sandra vadėjau pasakoti, bet... Uh... Bet buvo taip baisu, kad aš nenorėjau pasidalinti su tuo. Tuo, su jumis. Tada kitas kūrinys, kurį aš esu irgi paruošęs, e, daug švelnesnis negu tavo parodytas about, bet, bet taip pat melodingas, tai Future, future Cop Class of 1984 kolizijas. Laikau vienus iš šių metų savo atradimų. Future Cop labai noriu, kad jų niekas nežinotų, bet dėja... Tai, tai nėra įmanoma, tai geriau aš pasakysiu apie tą grupę, negu kad man pasakys. Jo. <laughs> tai yra Britų duetas, apie juos iš tikrųjų nelabai daug žinoma, nes jie dar labai jauni ir nesiniai pradėjo, bet tai yra Britų duetas, kuris, kurių didžiausias įkvėpimo šaltinis yra 80 metų mokslinės fantastikos filmai, tai literatūra, kinas, animacija ir paprastai susumuojant, tai čia skamba kaip Kavinski Part 2. Turi tą, aš jūs matau, atsiranda dabar dar kelios grupės, kurios tą visą Kavinski galbūt sugražintą liniją, tokią retro elektropop vysto sav, savais keliais. Ir... Pas juos tai girdisi. Nes aš pagalvojau, kad apskritai dabar atsirado tokia nauja karta muzikantų, kurie, nu gal ne nauja karta, aš nežinau, gal tai anksčiau irgi jų buvo begalė, bet dabar gal ryškiau jie matosi atlikėjai, kurie visą savo kūrybinį alter ego arba apskritai visą kūrybinius pavadinimus semėsi iš e, science fiction knygų ir e, komiksų filmų. Pagaliau tie patys, tie patys klaksonai, kurie čia visur linksniuojami ir atsibodo, mm. ar ne, mhm. netgi, tai irgi yra prisiskaitę arba jiems yra rekomendavę naudoti ir, ir, ir Pinčiono, ir, ir kitų autorių pavadinimus savo dainose. Tai va, tai čia yra Future Cop su žautuku, Class of 1984, yra keletas kūrinių internete, galite pasičiakinti, MySpace'as irgi veikia, tai įdomus duetas. Thank you Thank you. iš to, ką galima daryti namie, tikrai. Mm. Taip, namų darbai skaičiau seniau. <laughs> Pasirinkau grupę Can. Teko tau turbūt girdėti. Taip, taip, taip tu jau grasinaisi kurį laiką jos pasidaryti. Ir vengiu vien dėl to, kad labai sunku išrinkti gražiausios muzikos vertą gabalą, nes grupė labiau gerbė mane už paskaras dainas, bet už savo sukurtą skambesį arba išvystytą. Ken turbūt yra, gali būti taginama kaip obscure, <laughs> kas reiškia ne, nežymi ar ne kas įtartina, reiškia? aš nežinau ką. Gal įtartina ir labai geras vertinys. Įtartina. Bet kaip stilius jie yra vieni ryškiausių žodžių, stilius vadinasi krautroku. Mm. E, kai manęs klausia, sako, kas tas krautrokas, labai sunku jį apibūdinti keliais žodžiais, bet... Ne visai rokas rokas, bet su vokišku prieskoniu. Vokiškas, vokiškas prieskonis, kuom pasižymi pasikartojimu gal arba šiek tiek kosminiais motyvais. Kodėl aš jas nutariau pagroti, arba kodėl apskritai pradėjau jais domėtis, tai visų pirma, matydavau savo mėgimų atlikėjų įkvėpėjų sąrašuose visą laiką puikuodavosi pirmoje vietoje, nes tai buvo tikrai tuo metu kažkas naujo ir e, išardė tuometines klišes muzikines ir labiau kreipė dėmesį labiau į patį skambesį su minimalinė gal šiek tiek su, sumažinė patį melodingumą arba priedainių svarbą, mm. kiek labiau visą instrumentuočių daugias loksniškumą arba sloksnevimą kreipia dėmesį. Bet čia viena daina iš tokių, tiesa, dar Kenai gal buvo išleidę kelis hitus, bet matėsi, kad jie tikrai ne, ne tą linkmę dirbo, ne hitų kepimo prasme, o labiau tokiais išbaigtais albumais, kuriais ir, ir turbūt vertėtų klausyti visą uh, Ken diskografiją, ne viena paskradina. Bet aš pabandžiau parinkti dainą, kuri galėtų būti labiau apeliuojant į masės, pritraukianti ir besudominanti ir supažindinantį su krautrop apskritai. Tai e, daina, kuri vadinasi Sing, San, Sing Swan Song. Sing Swan Song. Irgi labai toksai skambus, fonetinis pavadinimas. Skambiškas pavadinimas. Mhm. premjeruojant tavo šitą kūrinį, man kažkaip... E, kažkas paaiškėjo. Kažkas paaiškėjo. Ir mes dabar čia staigis, begrojant kūrinį, susi, susi, susiklau, suklausėme e, Kai West. <laughs> Nes aš klausau ir kadangi aš tą Kai West paskutinį albumą Graduation gan nuklausęs. E, patiko tau jisai kaip albumas? Nieko, man jis visai mhm. patiko. Nu, vėlgi, aš, aš, aš esu taip smarkiai nusivylęs repu, bet turbūt taip sakydamas aš susitraukiu didelę nemalonę tų, kurie klauso ir mėgsta ir išmano repą. Uh, hip-hopą, man labai liūdna, kad aš tikrai neberandu mm. hip-hopą, kas man patinka. Tikrai labai labai mėtai. Man patinka bent jau jo tas žaidimas su samplais ir, ir tas vailiojimas, kuris skamba kartais labai gerai. Ne, bet kad jie yeah. atsigrėžė į keną irgi didelis surprizas, bet e, kartu sakau ir nėra, nėra labai, na, e, kaip čia pasakyti, surprizas ir nesurprizas tą pačiu metu, nes Ken buvo labai įkvėpianti grupė, nežinau, atlikėjai. Mm, bet tai tik tai parodo grupės, manau, reikšmingumą, jeigu net... Jeigu Tai jo, būtent, kad Lietuvoje pakankamai tokie tartinokie, atrodo visiems, kaip ir krautrokas visas, kuris turbūt tais metais buvo užgoštas grinai tų progresyvių visokių bendų, o užsienyje kažkada jį tapo revival visas. Mhm. Mm gražiausia. What's next? Mes su tavim diskutavom dar prieš, prieš pradant uh, e, laidą apie Lauridą ir, ir kai kuriuose kūrinius ir kiek jis yra garsus ir žinomas. Aš tau galiu papasakoti vieną nuotykį, po to, kaip mes pašnekėjome, aš pagalvojau, nu kiek atsimenu, paauglys į klasėm gal ne, negalima skaičiuoti, bet Lurida žinojo, žinojo, pusę mhm. klasės gal. Mm tai čia... Nors mano klasė, aišku, buvo iš vis muzikinė prasme ne, nebesidominti, bet manau, kad... Bet žinojo. Bet kažkaip žinojo. Tai bet didžius. dar kalbant apie tą, tą pačią dainą, kurią, man atrodo, tu pristatinėsi, aš kažkaip įtariu. Taip, taip, aš to. <laughs> Kai tik tai pašnekėjom, aš jau į vieną prekybos centrą ir jinai ten grojo. Yeah. <laughs> bet tai nei kiek nenuvertina tos dienos. Aš, ne, aš vėlgi irgi dviejonių apniktas, nes vis dėlto šitą laidą mes stengiamės parodyti kažką, kas galbūt mažiau girdėta, bet aš Reikia būtinai įdėti vieną kitą kitą. Kadangi esu pakankamai senas, aš, aš esu įstikinęs, kad bus bent pusė klausytojų, kuriems šis gabalas bus arba labai po ilgos laiko pertraukos primintas, arba labai naujai nuskambės, nes aš visą, sakau, su didžiulė nuostaba patiriu, kad tai, kas atrodo yra žinoma ir net nuvalkiota ir banalu, pasirodo, kad tai yra labai mažai kam girdėta. Nu, aš visą kinę paralelę galiu lengvai išvesti su feliniu, aš šimtą kartų situacijų turėjęs nu, nėra žmogus, kuris beveik nežino felinio, net koks nors daigas galbūt yra girdėjęs gyvenime jį, bet kai tik paklausiu, kokius filmus esi matęs, ką esi matęs, tai kalba baigėsi. Tas pats, aš manau, su Lauridu yra, kuris atrodo, Davidas buvo tas pats vėlgi. Aš manau, kad paskutinis, paskutiniai jo kūriniai, ar ne, kažkiek priimti, kurie buvo sukti, tai taip, jie galbūt žinomi. Ir, tai ir taip atrodo akivaizdu, kad nu, neįmanoma nebūtų girdėjęs Davido Bovio, bet Bet vis daugiau faktų aš matau. Galima pradėti moralizuoti, kad čia yra mūsų laikų problema, kai yra internetas ir prasideda vien tik tai neimčekinimas, o ne, ne turinio čekinimas. Mm. Tai mes mes su tavimi, aš kažkas, kai pasikalbam, irgi pas, labai nemėgstu to sakyti, bet tu man rodai kažką ir sakau, jo, jo, girdėjau, girdėjau, girdėjau, tai reiškia, aš, aš, tai mačiau, pat, aš labiau stengiuosi vengti sakyti, kad kažką girdėjau ir Labai sunku pripažinti, kad nežinai šitą giesmę, labai baisu tai padaryti. Geriau išgirsti patį turinį ir suvokti, kad iš tikrųjų tu esi girdėjęs, negu girdėjęs tik pavadinimą. Nes... Dar lygiai tą pačią istoriją apie Felinį galiu papasakoti, kad žiūrėjau visai nesenai interviu su Godaru, skambus noviškai, bet mm. <laughs> jisai pasakoja lygiai tą patį, jisai neina atsimti prizų už savo nuopelnus. Kinai vien, vien dėl to sako, kad nu, tuo metu aš buvau neįvertintas, o tai, kad dabar kiekvienas paauglys mane žino, tai nereiškia, kad nu, jis vertina gerai mano filmus ar tą. Tai va, tai vėlgi, tai, tai dar kartą vardas, kuris visiems, net, galbūt kai kuriems net jau šurpulius kelia neigiamą prasme, bet tai yra Lauridas ir baisiai įdomi istorija. Aš iš tikrųjų gal net iš tos istorijos labiau įkvėptas, nes man, kur, man kūrinys apskritai yra viena gražiausių dainų gyvenime mano girdėtų. Man yra nuostabi ir jis, melo, melo, melo, melodijos prasme tai iš vis yra vienas neprilykstamų kūrinių. Aš kalbu apie Walking on the White, Wild Side iš jo garsaus legendinio 72 metų albumo Transformeriai, kuris kartu su, kurį, kurį padėjo prodiusuoti Davidas Būvi. Ir e, įdomi istorija, kurią aš tau pasakoju, bet dabar pakartosiu eterį, tai yra tai, kad e, sesijų, sesijų gitaristas, tai yra įrašinėjant studijoje, tas, tas gitaristas, kuris įrašinėjo gitaros partijos, boso partijos studijoje, jo vardas buvo Herbie Flowers, reikia atsiminti jį, jisai sugrojo, įgrojo bosą ir po to sako Lou Reedui, tavai aš įgrosiu papildomą bosą, mhm. tai tipo, skambės geriau. Bet kaip vėliau jis papasako, kad jisai tai padarė tik todėl, kad jis žinojo, kad įgrojęs antrą bosą ant viršaus, jisai gaus dvigubą atlyginimą. Mhm ir gavo 12 svarų vietoj 6. <laughs> tai daina tapo legenda ir tas, būtent tas dvigubas bosas yra viena charakteringiausių dainos vietų. Ir e, svarbu paminėti, kad dainoje veikia tik, tikri personažai. Jackie Curtis, Candy Darling ar Joe Delesan. Tai pas, ir paskutinis dalykas, ką aš noriu pasakyti, kad labai juokingas jų nutikimas buvo su BBC, kur kai šis kūrinys išėjo Amerikoje, pasakymas giving head buvo akivaizdžiai, buvo suprantamas, ką tai reiškia. Mm -hmm kad tai reiškia oralinį seksą, o tuo tarpu Anglijoje tai nebuvo tas lengas naudojamas ir BBC rami, rami veidų grojo Given Head ir, ir sukėlė labai daug juoko visiems klausytojams. Kita Atlanto pusė. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, Hey, babe, take a walk on the wild side. Said, Hey, honey, take a walk on the wild side. never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, Hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, Hey, babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that Passion said, Hey, babe, take a walk on the wild side.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 Gal aš žinau dėl ko, gal dėl to, kad ne laidos metu jis rodys daugiausiai žmonių kaip atlikėjai. Mm. Todėl, kad jisai toksai labai visiems pritinkantis, kiek e, galiu spręsti iš patyrimo savo. Jis toks labai įvairiapusis, kadangi aš jau žinau, apie ką tu užsiminėjai. Įvairiapusis ir turintis tą eksperimentinę tamsiąją pusę, kurią aš mėgstu pas atlikėjus, pasirinkęs netradicinį e, muzikavimo būdą. Ir tai yra Arthur Russell, gyvenęs didžiąją laiko dalį New York ir eksperimentavęs su karštaja to miesto scena. Kas nori gal daugiau apie jį sužinoti? Čia labai daug labai yra. Jo, gal, galima labai daug pasakoti, kaip jisai kūrė ir eksperimentavo su violončelė ir pajungė e, ją kaip elektrinį prietaisą. Ir e, galima būtų papasakoti ir plačiau apie jo gyvenimo istoriją, jeigu jinai nebūtų parašyta kažkada mano pravdo žurnale, gal toks... Mhm. Na, teisingai reikės. Neatsimenu, kuriam... Biblioteka. Tai va, likė tai, kad jisai e, labai mėgo perdarinys į savo kūrinius. Nežinau, aš esu girdėjęs net kelių jo gabalų, po kokias kelias versijas, reiškia. Remixai. Jis turėjo, jo, jis, bet jis pats perdarinėdavo ir labai mėgdavo keisti skambės ir ieškoti to tobulumo, bet tas tobulumas buvo tokiam irgi pasikartojame kartu, nes kai, gal kaip išgirsi, kaip ir šitoje dainoje, kaip ir kitus, net labai irgi buvo sunku pasirinkti man mėgiamą Arthur Russell kūrinį, nes yra tokių, aišku, gal, gal populiaresnių, bet aš pasirinkau tokį labiau atspindinti jo pačią, Esmė. patį kūrybos esmę. Aš turiu prisipažinti irgi, va, labai puikiai pratęsime tą pavadinkime, Laurido fenomeno temą arba felinio, felinio fenomeno temą, ta prasme, kad e, vėlgi Arturas man panosėje kaip vardas šmežavo jau kelis metus, bet tikrai tik tai šiemet aš jį normaliai išsiklausiau, atradau ir irgi mano kaltininkas esi mano ostu, tai, tai dviguba, dviguba šventė išgirsti ir jį šitam podcast'e. Tai dainos vadinimas yra Being It, yra iš kompiliacijos World of Echo. that shows up. sunku reitinguoti tas jų dainas, nes tas pats kūrybos stilius jo yra tiek savitas ir e, nežinau, į ką dar galėtų jisai būti lyginamas arba panašus su kažkom, bet... Beje, jo apsėsti yra irgi, naujesnės muzikos gerbėjams, e, jo, jo apsėsti yra visi DFA ir jie yra savo sėbrams davė remiksuoti jį ir patys remiksavę. Klaida ta, kad dar gal nepaminėjom, kad... Uh, pats produktyviausias Arthur Russell periodas buvo kažkur 80-ieji ir dar šiek tiek 90-aisiais metais ir jisai dar buvo laikomas šiek tiek kreivo disko autorium mm, nelabai turėjo didelį pasisekimą čartuose, gal iš viso neturėjo, bet tuo tarpu tarp underground, underground disko žinovas laikomas panteonė. Gerai, dabar startuoja mūsų tradicinė rubrika svečias ir e, joje šį kartą Gvidas iš Partizanų papasakos istoriją apie savo mylimiausią kūrinį, gražiausią kūrinį pasaulyje. Sveiki, gražiausia pasaulio muzika. Sveikas Tomai, sveikas Tomai. E, noriu Jums pagroti Modern English Life in the Gladhouse kūrinį. Kodėl jos? Visų pirma, tai 70-ųjų galo 80-ųjų pradžios grupė, e, sugebėjusi apjungti to meto skambesį į vieną visumą. Na taip, tai buvo post-punk, new wave, synthesizer pop, new romantic golf, neopsychedelia ir taip vadinamas Second Wave UK Pop kuris buvo populiarus Amerikoje 82 ir 83 metais. Žodžiu, visa krūvo stilių viename. E, be to tai buvo viena pirmųjų įrašų kompanijos 4AD prirašytų grupių. Na ką, grupė sulaukė įvairios kritikos iš Didžiosios Britanijos medijų. Vienas roko kritikas Andy Gill rašė, jo grupė turi netgi savitą, jis pavadino Modern English skambesį, kuris e, nors ir tamsus ir šaltas, tačiau nėra toks gotiškas kaip grupės Bauhaus. Na ir galų gale grupė Modern English susilaukė didelio pripažinimo su singlu I Melt With You Amerikoje. E, grupė atlaiko net 82 gigus iš per 100 dienų, na tai praktiškai po koncertą į dieną. E, po truputėlį, kad ir kaip gaila bebūtų, grupė išyra, tiesiog grupės nariai užsima šiek tiek kitą veiklą, kas sukuria kitas grupės, kas pasitraukia visiškai iš muzikinio pasaulio. Grupė paliko paliko mums krūvą nuostabių įrašų, na ir vienas iš jų tai yra būtent Life in the Gladhouse. Na ir paklausykim. taip seniai pristatėjai labai charakteringą, unikalų ir tokį labai, labai išskirtinį iš tikrųjų atlikėją, nes būna atlikėjai, kurie tiesiog patinka, bet tu nelabai gali paimti pasakyti, kad jisai, jisai groja tik savo kategoriją, nes Artur Russell į, į stiliaus rėmus turbūt neįmanoma įpašyti. Tai tokia labiau gal įpašoma, nes dar labai jauna į stiliaus rėmus konkrečiai psycho folk turbūt, nežinau, vėlgi aš tą žodį folk miniu turbūt kiekviename podcast'e, bet tai yra stilius, kuris iš tikrųjų man vienas mėgstamiausias pastaraisiais metais, tai, tai yra Joanna Newsom, aš tau ją šiek tiek skėdžiau, nes paskaičiau turbūt ilgiausią gyvenime straipsnį apie atlikėją, bet nesiplėsiu į istorijas, tik tai įdomumas tame, kad irgi kaip ir, kaip ir Russellas turi savo instrumentą, ne violončelę, tai Newsom jauna mergaitė iš tikrųjų dar pakankamai, ji groja arfą ir moko ten kelias skirtingas technikas grojimo. Geriau ten nesigilinti, nes darosi visai painu, bet labai įdomu, kad, kad iš tikrųjų žmogus turi susigalvojęs kažkokį savo instrumentą juo, ir, ir, ir juo bando perteikti tai, ką nori perteikti apie pasaulį. Ir um, jie yra jau mūsų laidoje skambėjusi Smog, a.k.a. Bill Callahan mergina. Ir smarkiai jo įtakojama, nes panašu, kad jinai kaip pasakoja interviu, kad jis labai daug į muzikos duoda visokios paklausyti ir jinai labai ieško įkvėpimo tame, bet tokia kas man patinka su visais tais atlikėjais, kurie yra tokie, ar ne, šonė kažkur paliekami to laikmečio, kuriame jie, jie yra, kad jie gyvena tam savo pasaulį, kurį atrodo vos ne savo ir kartu po kažkiek laiko jie yra labai smarkiai rezonuojantis. Tai aš vėlgi iš naujo šiemet paklausiau jos praeitų metų albumą Ease, kuris tarėsi Ease. Jis yra labai keistas, keistas darbas, nes kūriniai trunka po 10, vienas kūrinys 17 minučių. <laughs> Ir... Nemėgiame kūrinių savybę, man atrodo, tavo, ar ne? Nelabai mėgiame, <laughs> bet aš sugebėjau susitaikyti ir iš tikrųjų išklausiau ir visiškai, manau, vertas dėmesio. Ir noriu pagroti jos kūrinį, kadangi nenoriu sugaišti pusės podcastų vienam jos kūriniui iš to albumo, jūs jį būtinai paklausykite. Iš ankstesnio jos albumo, Milk, Milk Eyed Mender, Ir čia yra kūrinys Peach Plum Pear ir jinai dainuoja čia kaip koks, nežinau, septynių metų vaikas ir dėl to ją labai kritikai kaltino. Mhm. Nu, kartais jos balsas yra nepakenčiamas, užknisantis. Tai čia turbūt visokios dalykas, kurie yra, turi stiprų charakterį. wanted you. tyčia jinai nekroja savo to instrumento. Arfa. Bet turi gražų kažkokį barokišką sintezatorių. <laughs> <laughs> Iš tų laikų. Manau, kaip tu ir sakai, kukurūzija tikrai akceptintų kaip draugė MySpace, Tas... jeigu neakceptintų. Ne. Ta dainavimo maniera, bet iš kelių minučių tai netrodė labai užknisanti. Ne, šitą dainą man absoliučiai nuostabi yra, turbūt viena gražiausia tame albume, bet, bet tiesiog toks, tokia, tokia kritika. Praeitam albumui buvo, nes šitame albume jinai matosi, kad tai, tai išgirdo iš tikrųjų dainoje kiek kitaip. Aha. Šiek tiek gal priešingas kažkuom vaikiškumui. Puiku. <laughs> Nes atlikėja, kuri kažkada nusifilmavo ne suvaidintose, bet nesuvaidintose kabutėse sekso scenose hmm. ant avangardinio, avangardinėme kine. Ne tik atlikėja, bet dar ir kartu poetė rašytoja fotografė ir apskritai menininkė ir viena iš iškiliausių 80-ųjų New Yorko post-punk arba apskritai ten tos visos mėsmalės uh, figūrų Lydia Lunch. Kaip pseudonimas, man atrodo, ne? Ar, mm, ar... Jo, nes yra pseudonimas ir iš kur jisai kilęs, ačiū Dievui, kad man priminė, kad tai yra pseudonimas, nes kažkaip kažkuriuo metu jinai gyveno pakankamai vargingai ir sukinėdamas į tarp menininkų visą laiką pavogdavo iš jų lunch. <laughs> tai jie praminė Lydiją lunch. Aš nežinau, ar jinai, kuriuo metu jinai prasigyveno, ar kaip aktorė, ar kaip rašytoja, bet... E, kaip ne... sekso vergė. <laughs> Beje, filmas vadinasi Fingerheads. Oho. <laughs> bet jisai yra porno filmų namuose, ar vis dėlto... Ne, nemanau, nemanau. Manau, Arhausinis. Arhausinis tom, kad e, menininkės namie turbūt guli. <laughs> Aš ją sužinojau iš kito atlikio, iš kito visai kolektyvo ir apskritai pradėjau ją domėtis vien dėl to, kad kažkada man buvau visiškai susižavėjęs New York Noise mm -hmm. ir uh, No Wave scena. Ir e, buvo toks kolektyvas Teenage Jesus and the Jerks. Mm kurį įkūrė kartu su James, kuris irgi yra pakankamai garsus. James e, Jansen yra Contortions ar? Ne, yeah, aš Contortions. Kolektyvas <laughs> gyvavo neilgai, o po to Lydia Lanch e, darė visokius savo solo projektus ir kolaboravo, nežinau, su šimtais atlikėjų. Ir su Sonic Youth, ir su Belekom. Galų galiai išleido savo solinį albumą, kuris tai visiškai nėra noizinis ir, ir netipinis, ir turi savo kažkokį džiazinę, gal džiazinę mm. atspalvį. Jo, aš pasirinkau dainą, kuri E, yra titulinė daina iš to albumo ir vadinasi Smoke in the Shadows. Nu, jinai man yra pri, pribloškinti, pribloškinti kažkur savo muz, muz, muzika, muzikalumo savit, savitumu. Nežinau, kaip čia būtų patogiau išreikšti, bet ir tai, kad jinai visiškai yra skirtinga nuo to, ką jinai darė 80-aisiais ir e, atspindi visą kūrybinę lygijos lanšiką. scare me. jausminga moteris girdisi šios, šitos dienos. Tikrai matosi, kad e, su seksu, su seksu ir su meilė ir su aistra jos gyvenime <laughs> labai dažnai susikirsdavo keliai. Bet dėl, to, dėl ko man visą laiką patraukė dėmesį, man patraukė, nu, visą laiką sudomina atlikėjai, kurie turi savo dark side ir jie neslepia išreikšti. Nebijo būti fingered. Yeah. Hm. E, atlikėjas, kuris irgi greičiausiai turi Dark Side ir kuris galbūt... Tamsiai apsiviešpatė, ne, aš ne. Atsiprašau. kuris turi savo Dark Side of the Moon, tada galima sakyti, ir tada tarsi bus viskas gerai. Tai labai netikėtas atlikėjas mūsų, mūsų svečiuose. Nerekomenduoju domėtis jo kūryboje, nes jis yra nu, nors ir country legenda, bet vis dėlto country. Kenny Rogers, tai žinai. Jisai vienu metu buvo užkūręs grupę, visai rimtą roko grupę, First Edition. Mhm. Vėliau pasivino Kenny Rogers in the First, nes jau pradėjo trūkti šlovės. Ir iš tikrųjų, aš kaip pasiskaičiau, ką jis nuveikė senis, tai jis yra vienas absoliučiai vis muzikos istorijoje Amerikos didžiausių atlikėjų. Jis turi tiek hitų, tiek gramių, nu, tas man neįmanoma. Aš manau, kad trečiokas tiek dar nemoka skaičiuoti, kiek jis turi gramių, pavyzdžiui, gavęs. Nes jis nesuvokia, turbūt. Aš atsimenu iš bombos uh, kompakto lentynų viešpatį, vėl reklamą. E, kur begalė, begalė kompaktų ir jo veidas su mikrofonu. Jo, jo, jis toks pokropiai tie viršeliai dažniausiai jo, bet netame nu, esmė. Šiam sentais metais kitas countrymenas irgi kita country legenda Jerry, Jerry Lee Lewis gavo iš producerių kūrinį Just Dropped In to See What Condition My Condition is, tokį kūrinį. Ir, e, ir jis pasakė, kad jam gėda, jis tokios nors nedainuos, nes tai buvo akivaizdžiai kūrinys apie tuo metu aktualią LCD LCD, aš pasakiau, LSD. LSD. LSD narkotiko poveikio problemą. Mhm. Ir e, vis dėlto Kenny Rodžersas pagalvojo, kad tai bus vis dėlto hitas ir neprašau, nes iš tikrųjų tai buvo top 10 hitas Amerikoje. Tai va, ir šitas kūrinys, aš jį aišku, ne, neapsimetinėsiu, kad atradau pats kažkada seniai, o prisiminiau visai neseniai pažiūrėjęs dar kartą genialų filmą Big Lebowski, kur yra vienoje iš esminių scenų, kur Lebowskis keliauja, turi, turi kelionę po savo pasąmonę, nuskamba šitą kūrinį, kūrinį, šitas kūrinys visų savo. Tas kūrinys nuskamba filme. Ir nuostabi daina, iš tikrųjų, žodžiai labai labai jokingi ir manau tikrai verta gražiausios muzikos etiketės. Klausom. Klausom. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sun down, shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell eight miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. I stayed up downtown somewhere. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh, yeah. Këtë tërpësëri e jo, më su Adult Orientated Rock, nes jame yra falsetinių chorų. jo, jo. Iš tikrųjų, man tokia... Bet neblogąją prasme. Jei mano tėvas būtų buvęs hipis, tai tikrai žinau, kad... Būtum tas, jau kas trečią vakarą pagrotų man šitą kūrinį. Būtinai iš plokštelės, aišku. <laughs> Ir pabaigai tavo desertas. Pasirinkau grupę, kuri išleido albumą šiais metais gėda, bet nežinau ar de, debiutinį. Grupė vadinasi Celebration, aš tau kažkada esu ją rodęs. Ir kuo jinai mane sudomino, kaip ir kitos, e, kiti atlikėjai nuskambėjo šioje laidoje, labiau savo skambesio, nei išskirtinių kurio nors gabalų. Ir apskritai visas albumas, kurį jie e, išleido šiais, šiais metais dar turbūt galima sakyti, mhm. E, kuris vadinasi Modern Tribes, jis turi kažkokį, kažką žiauriai, žiauriai savito. Ir visų pirma, aišku, vokalistas Katrinos Ford balsą, kuris lyginamas ir aš manau visiškai pagristai spaudoju su Siuksy and the Benches, Elizabeth Fraser, Nina Simone, P.J. Harvey vienu metu jinai gali dainuoti arba vienoje dainoje skambėti kaip viena iš tų atlikėjų ir dėl to turi kažką žiauriai savito. Kitas žiauriai savitas dalykas, kad e, labai įdomi įrašyti visą muziką ir instrumentai ir e, nesikoncentruojama į kažkokį priedainį, bet labiau į patį muzikinį skambėjimą. Mm. Ir kitas dar įdomus faktas, kad e, grupėje yra narys, lietuviška pavardė, Antanaitis, Šon Antanaitis. Turbūt be lietuvio padaryti ką nors gero pasaulio apskritai neįmanoma. Dar vienas įdomus faktas apie tek kiek teko perskaityti spaudoj kad e, kodėl taip įdomiai ir išraiškingai dainuoja Katrina Ford todėl kad idealų savo laiko portugališko duendės stiliaus, kuriame dainininkas visiškai įsijaučia ir pagauna tranzą dainuojant. Mm. Ir aš manau, kad jų muzikoje yra kažkas tokio ekstatinio, šiek tiek, tiek dainavime, tiek pačiomis. Tai kūrinys vadinasi Our Hearts Don't Change. Ir mes su juo turbūt atsisveikinom, ar ne, iki kitų metų. Tai buvo Įrašėm. gražiausia muzika pasaulyje, Sibiras ir Miss Amerika. Mūsų visada galite pasiekti e-mail elektroniniu paštu, gražiausia muzika eta gmail.com. Didžiausias šautautas ir e, padėka žmogui pakūrusiam mūsų podkastinės savybės. O, tiksliai, tiksliai, kaž, kažkas tingius mūsų pasirūpino. Ir iki kitų metų, kur beje bandysime padaryti kitą laidą, jeigu pavyks, aišku, The Best of 2007, tiksliau 1905-2007. Greatest hits and biggest misses. Taip. <laughs>